Kantuz kantu, Euskal Kultur erakundeak babesutako emankizuna. kizuna. etorriak entzule eta kantuzkantu e, mankizuna jateak irekiko izkiogu ikasturte untan, lehen aldiz, eh? ala ikasturte abiatzen baitugu eta printzipio bertxuekin, segituko ikasturte berri untan ere, kantuzkantu aritzeko ba, momentuak aprotsatuko ditugu, musika izango dugu protagonista eta beti ere gombidatu bat izango dugu gure ondoan gaur. Diska berri bat ezagutuko dugu hurbilagotik, ba, ezagutuko du gain zuzen dagoeneko mintzatu izan baikara, eh, Sanoren azken e, obraz, sa normal izeneko diska du plazaratu dauntan eta honen inguruan mintzatzeko, sano hurbil zaigu berriz ere estudietara kaixo egunon. Egunon. Zer moduz? Ongi. Ongi. Bai. Bai, urriako bestak gainean. Oh, <laughs> Dagoeneko mintzatu izan gara, eh, labur izan bada ere zure lan berriaz, zagian eh, ba, entzule berri batzuk izango dira ez dakitenak eh, ari garen, eh, san normal deitzen da zure diska berria, eta esango gu aurreko diskarekin konparatuz eh, ba, ezberdina dela, ez, eh, duzun lan berri hau. Bai, ezberdina entzatzen ez, beti aldatzea disko batetik besteat, hori maite baitut aldaketa, Experimentazioak maite ditut, orduan, da beste bat hemen orain Azkenan ziren uh, eh, amazazpik ahemendeko errantzarrak, euskal errantzarrak, musikaturik. Eta zen uh, ziren kantulu zeak eta kontzeptu oso bat. Untan aldiz, uh, uh, kantu normalagoak dira ortakoz ditut, xa normal, ze kon, konzeptu bat da, historiu bat kontatzen dut, baina kantu normalak dira la bat beste lan dutik, simpleki. Mm -hmm. Eta aldetik, nola e, ibilizara? Entzun dut orain arte um, goxoa dela delikatua. Mm -hmm. Hori entzun dut itzuli bezala hori izan dut. Eta egia da goxotasuna maite utala musiketan, ez zutolako musika bortitza egiten, usaian ere ez. Baina hori da, uh, goxotasuna nuke, eta filosofia uh, beti bezala. <laughs> filosofia tarteko. Bai hori da. Eta horren seinale entzungo egun ondoko pieza izangoa, diska irekitzen duena, e, konta iguzu, Uste berri Uste berri kantuaren izena da? Bai, uste berri eh, da izdioko bat eh, urte berri honekin. Uste berria da paradoxiza. Le paradox. Eta mm, horrekin edikitzen dut diskaz, eta huartu bainaiz uh, eh, paradoxiz. Piskat bere burua ez autuz, huartu bere, nele burua ez autuz, huartu nahiz uh, paradoxiz batean bizi izaten alnaizela batzuetan. Gana nahi dut, eh, ongi sentitzea, gaizki sentitzea berdenboran. boran. Horako gauza konatzen ditut kantu untan. Mhm. Eta diskantzeak gero hori argitzen da, eta... Bola, kondatuko sikida istantean. Hori da, entzun gogo lehenengoa. <laughs> bestela Hora dela Dakizu horra ez dela Uste berrian Bizizirela Ez nakien xuxen itzela Egiten uena etzela Batxua zela bihotzekoa Ez nakien xuxen itzela bestela Ona dela Dakizu ona ez dela Uste berian Bizizirela Bizizirela berrion zuri Bakantuz kantu emankizunean segitzen dugu gaur eh, Sanorekin ari gara mintzatzen, normal izeneko disk aurbiletik eh, ba ezagutu nahi genuelako, entzun dugu uste berri on izeneko pieza berezia hitz eh, jokoen bidez, esan duzu, eh, paradoxis bat eh, erakusten duen pieza eh, horietakoa dela, eh, letren aldetik. Bai, kantuak dion bezala, da pixkat sentitzea eh, mundu eta beste mundu batetakoa biak batean ere alde hortatik ze ba, batzuk jaten, jaten idate eh, ere munduan <laughs> bizi naizela uh, eh, piskat aparte, aparte naizela esberdina nik uste denak esberdina gila, gero hori nire izia da eta bai pentsan zen pixkat piskat uh, uste dut manes pagolak idatzi zola letra hor xorieri mintzo zen kantuarena Sori mhm. mm mintzo zen, soro bat entzatzen Egia da, batzotan hori sentitzen aizela, jenden ganik eh, izaten ditudan eh, arabera. Eta hori kondazen dut pixkat, eh, entzatzen ez beti bihotzarekin mintzatzea eta gero, bon, eh, <laughs> pasatzen da ala ez benen. Mm da ala ez edo. Kantu bakoitzak gogoeta bat du barneratzen? Bai, bai, bai, bai, beti. Eh, entzatzen ez beti, bai. Neretzat badu kantu bakoitzak badu uh, eh, sentsu sakon bat, ejan nahi sakon bat badu, gero ulektua da edo ez, hori uh, eh, espikatzen gira zuzenean, eh, Interesatu nahi du mhm. nahi nuke, Eta nola egiten duzu lan edo nola sortzen dira kantuak letretatik e, doinoak ateratzen dira edo mm, alderantzi egiten duzu? Biak, bai, dependitzen du ementua, bai, bai, biak. De, dependitzen du, abiatzen alda izdioko batetatik, hainitzetan, edo besta musika doinu batetatik ere bai. Nola gero eta mm, hor azken mementu hauetan komposatzenen hainiz eh, ordina gailuarekin, jana dut ez gitarra batekin, orduan eh, musika bat abiatzen zen eta hortik uh, ez dakit sentsazioaren arabera gero maten ditut hitzak musika hori uh, ongilotzeko. Mm Entzungo aldugu ondoko pieza zure autoan utziko nuke, ze kantu nahiko zenuke entzun diskatik? Bai, berdin entzun dugu segidan, hola historioan txartzen algira, hor uste berri hon zen eh, eh, xarrera uh, bat bezala, entro bat bezala, hor hasten angira um, historioan, ekan nahi dut, CAIC eh, hori da maitasun uh, historio bat um, esistitu ez dena. <laughs> berdin ez berdin tasun horren gatik, ez dakit. Baina horak sartzen gira uh, kaos, kaos batean, mm -hmm. gana edut, uh, ze um, decepzio batean ondotik sartzen uh, alden, uh, ez dakit, deprimitze alde hortan. Eta gero diskantzeak argitzen da. Uh, eta kondatuko segida estan zian. Aizu, si aizen. see, I see, I so see, I see. J'étais bancal. bankable. <laughs> Puis, j'ai redécouvert l'amour. L'amour velours. L'amour say I so say I <laughs> Esan duzu argitzaldera ingo duela, egero eh, segituko dugu diskaren historioz historio hortan barrena, e, ari bat segitu baituzu. Bai, bai, bai. Gehienetan hori du diskoetan, bai. Mhm. Bai, konzeptu gisa. Zenbateko lana izan da? E, be, azkeneko, azkeneko alterazen dola bi urte, beraz gero haitu nahi, ez egunero, baina bi hori sortzen eta eta hautatzen kantuak hautatzen zen bainituen gehiago eta hautatu ditugu eh, Emmanuel Clerc nire lagunak ere laguntzen laguntzen hau eh, produktore bezala mhm. hori eh, kantuak hautatzen eta hori Zeiko diska baino pixa laburragoa da Bai ba ba Bai zen Ez egit demorain izartzenen orain disko oso bat entzuten, interneten bidez fitegina da, maite duzun kantua hautatzia hori entzun eta berze batetan pasatzen zira. Eta gero, ahazten azten duzu hilabete bat zen buruan. Odan orain ez dakit diskak uh, entzuten diren, hola, Lucian, nik maite ditut beti, ene adina zaharra bainaiz. <laughs> baina ez dakit, bai, nik maite dut formatori beti. Eta bai nahiko laburra zen, eta Sesta iteko demora hartzen alda ere. Bai. Notik, bai. <laughs> eta ez dezagun antzere bai estudio bat baduzula. Eh? Bai, eta zure sorkuntza lanak badira, baina e, paraleloki ere hainbat e, talderi leku guzten diezu edo zu ibiltzen zara e, hainbat e, talderen lanak diskara ekartzen. E, Hori da, bai. Nola egiten da bi ez, e, alor horiek uztartzeko zaila izan barbaita, ere? E, bai, bai. hartzea ere norberaren bai. Egia da, denbora gehiena pasatzen untala bertzekin, bertzen zat edo bertzekin, musika egiten eta bereziki grabatzen, egin diskak egiten, hemen inguruko talde eta artistekin. Eta justuki behar ezkoa dut eh, hori nire, nire sorkuntza, e, sorkuntzan sartzea, eta nire burua ez suela gantzeko, ez, zenta beti dira kompromisoak bertzekin hori dakigun bezala. Eta nik maite dut ere eh, nire burua aurkestea den, den, den bezala, eta nire buruarekin ados izaitia ere bai, dejan eh, nahi dut, eh, kompromisu guti horrekin. Eh. Hor sorkuntza utxan, sartzea, maite dut, eta behar ezkoa dut. Mm-hmm. <clears throat> Ba, badugu naia, historio honekin segitzeko, e, hirugarren e, piezara joko dugu, hola ibilbidearekin segitzeko edo? Ados, bai, bai, bai, bai. prazerikin, hori da geldi aldian, beraz decepzioaren onlotik, da geldialdia, pentsaketa, zer gaitik, eta zer gaitik eh, ez nahi ulertua, eta piskat hori pentsaketa hori. estatu Keizkola beti hemen duzu Geldi aldi untan beti nauzu Italia irratian. Ba, irratia bai, orain txepiztu baduzue, esango dugu, kantuz kantu emankizuna entzuten ari zaretela, gaur sano gombidatu dugula, sano mal izeneko diska berria plazaratu baitu berriki, udan, arotzenien aurkeztu zenuena? Bai, juinan, bai, bertan, bai, bai, bai. Nola iragantzen? Asikulakoa lagun eta ezagunen artean, eta gomita izan zirenen artean, Zenta mementuko ez baitut kontzerturik ematen, ordan uh, eh, gomitatu nintuen ezagunak, eh, ingurukoak, ingurukoak mm -hmm. eta biziki goxoki pasatu zen. Justuki hor, eman nintuen uh, lau kantu uh, zuzenean, gitarrarekin, eta gogoa piztu zait horren uh, segitzeko. Horren segitzeko zuzeneko, eta aspalditik ez baitzara taula gainera igo? Bai, aspalditik, nire kantuak ez ditut txekulan aurkezu zuzenean horren arte. Eta hor, uh, zerbait pizten, Ez dakit sobera, ez dut aipatzen al sobera, menen ikusiko. Eh, bai, hor goguak pizten dira. Uh mhm. -huh. eh, Konzertu eman ezkero, eh, buruan duzu eh, gitarra eskuan, ala talde batekin mm, laguntzarekin? Be, simpleki so, uh, gitarrarekin sortu ditudan kantuak uh, gitarrarekin. Uh mhm. -huh. Albezin uh, akustikoan hain nuke, bai. Baina gero egia da, nire estiroan, sartzen uh, direla instrumentua hainitz. Eta bereziki zenteak eta hoiek, beraz hoiek ere izanen dira, baina zuzenean joak albezin bat, mm -hmm. zuzeneko, zuzeneko musika egiteko bai. Ez baitu esan, baina diskaren grabatzeko e, zu izan zara, eh, bakarrik, diot, e, eh, ordena gailua erabili duzu, baina e, hainbat instrumentu ere. Bai, bai hori da, denak jotzen ditut instrumentu guziak hor, zenteak, bereziki gitarrak eta hori dena egiten dut bakarrik. Mhm. Hori nire album guzietan, eh? eh? bai, bai, guzietan bezala. Hori ere ikusteko izango da, ez? Hor, eh, pista, amaika pista irekia izango duzu, ez? Edo? <laughs> ba, dira pista zonbaitzu batzutan, bai. bai. <laughs> ba, hongi da, eh? segituko dugu solasen eh, ondotik, baina eh, ondoko pieza ere entzun nahiko genuke, en, segituko dugu? Bide? Bai, segidan heldu zen geldi aldian kantuaren ondotik, bea, hori da, iz dioko inguruan, da itxoitia, zerbaiten itxoitia. Hori e, geldialdi hortanen, uh, e, e, geldialdian, nien uh, segida dugu, bea, um, ez egite ez da, berda entzun ero usteaz, zenta dira izioko hainitz eta ipatzen du hori uh, gogo hori behitz abiatzeko, benen zinean eta zerbaiten uh, eskaxaren, uh, deika ari. Mm Bea Bea nago bakarrik ezin jakinez egin nago Bea Bea, Bea nago alferki deus egiteko gogoarekin Bea Bea, Bea, senale beharretan Bea Bea, Beakoa horren lariaren gelditua Bea, Bea burutik pasatzen zaizkiten gauzak ahantziz nago Bea Bea, bea, zigarretak bat bestearen ondotik errez Kea, kea, Bea, bea, dirinda beaketan behan da Bea, bea, gordu asperena musikarekin nahasia Bea, bea, ola egoitea badakit zain altxatzeari buruz ez dela atera bidea Bea, jik erretzeak ez behar duela Ez dut maite orai zaitea berri gabe nuntzira Behar, Bea, Bea Behar, behar ezkoa zira zaintzeko ene beharra Mugi zaite izen hasten da Ez da argi ikusten, ez da deus sentitzen Ez dut deus ulertzen Ez da argi ikusten, ez da, ni ez da Lunde buote da, nun ote da. bezain altxatzeari buruz ez dela atera bidea Beharik erretzeak ez tiarazi behar duela Ez dut maite hola izaitea berrinik abe nuzira Beha, beha, behar, behar ez bozira zaintzeko ene beharra Nu izate hitzen hasten da Nunda supistekoa, ene presenta zuke mana Nunda nun gordea da, desagertu da egun ez da Ez da ikusten, ez da deus sentitzen Ez dut deus ulertzen, ez da ikusten Ez da, ez da, nihun ez da, non debu ote da Non debu ote da, non debu ote da. Bilaketa hori soinu bilakatu duzu kantu hontan diote bilaketa hortan eh, sentitzen den tentsio hori ah, ba. musika bidez egin nahi izan duzu. Bai, hori da, bai, bai, bai, bai, bai, pixkat e, duda, duda sakon batean txartzen delaik eta e, zera sokorri baten bati oiuka ari e, zerbait laguntza bat izaiteko, hori, bai, bai, mm -hmm. bai, hori zen, bai. Eta ez... Piskat pizua, eh? uf. Eh, pizua, bai. Pina, bai. espalitik ez duen entzun. <laughs> bai, aldi bera, laburra, laburrak dira piezak, eta bai. ikusten da, <laughs> arreta jarri zentzuteko diska horietakoa badela. Beinta berri zentzutekoa. Ados, ados. Seta sunetan txartzeko, eta hori, bai, bai, bai, bai. Mhm. Filme batzuetan bezala. Piskat hori da. Nire diskutan eh, hori maite dut, hori mundu batean eh, sartzea txartzea, edo ez. -hmm. Baina mundutan, eh, mundu hortan sarturik gero eh, hortan egoitia pixkat eh, gure inguruko errealitatea anzteko, pixkat, hola, ez dakit, horren batez, horren erdi batez, hola. Mhm. Eta ez dugu esan, baina laguntzaile bat izan duzu? Bai. Nor? Be, aipatu nuen hastean manukler hori ah, betikoa. Bai, bai, baina beti. ez duzu izan beste musikari bat ondoan? Bai, kantari bat, lehen kantuan, uste berri kantuan, Olivier Lajon izan, izan da kantari, uh, berak euh, kantazen zituen errepikak, hastean mm. entzun duguna. Eta Olivier Lajon da maho beltza talekoa, itxasukoa da bera. Mm-hmm. Ba, Olivier Lajon bera zentzun dugu lehen piezan, <clears throat> eta orain, ba, tentsio puntu hori biziondotik, ondoko pausu bat emango dugu. Ba, esal bat zailea eldu zauku. Abai. Ah, ta -ta <laughs> eta deitzen da aizegoa. Aizegoa. Thank you. thank you Nundik edatu duzu doinu hauetara iristeko diote em, musika mai maiz zara, estudio baten lan egite duzu, pentsu inguruko ba, musikarien eh, lan horiek urbiletik segitzen dituzula, baina beti em, mundura begira ere jartzen zara, egiten eh, denaren jabe izateko, eta hortik ere influenziak izaten dituzu? Bai, bai, entzun eta ikusten dudan guztian, guztian, inguruan, e, zera atxikitzen duten eh, baitan, moinko esenteki, eh? Eta gero hori ateatzen da, sortzeko mementuan, eh, espikatu gabe, zut espikatzen, ezakit espikatzen aldenik. Baina ateatzen dira doinuak eta eta gogoak bereziki, eta hmm. gogoiek ditut ahapatzen, hola, eta, <laughs> eta grabatzen, eta kantatzen, hitzak egiten, eta hori. Hmm, eta kuriosi da, ezuk nola entzuten, nora jotzu zu musika berrien entzuteko? Ah, egerrateko aitortuko dut ez zutala musikainitzen zuten. Ez. beste paradoxiz bat, <laughs> uste berri <laughs> ez, salbu estudioan pasatzen diren artistena eta hori lan da, denbora hartzen du. Eta sartzen naiz zeien eh, munduan justuki. Mhm. Eta berzelaz ez, e, ba, ez da pasatzen delaik eh, telebistatik, eh, iratitik baina ez zuten zuten musikarik gerateko, ez zuten zuten, haitzen dut bakarrik. Ez duzu jotzen internetera asko gehiago duten bezala, ba, kantuen deskubritzeko edo... Ez, ez dut uh, hori. Eh, garai hauetan, gero mm. gertatu zait, baina garai hauetan ez, ez. musikain nintzen nintzen zunuen, eta beriziki zui esker, hemen uh, irratitik, uh, irratian lan eginez. Eta uste dut horiek uh, ez dakit gordi nunbait, eta teatzen dira nire moduan orain. Mm Ados. Ba, uste dut, primiziaz gaur diska osoa <laughs> entzuteko aukera izango dugula. Motza delarik diska. Baina eta, erosi gero, eh? Erosi hori da. Deia egingo gula eta segituko gure bidean, esperantza lehio bat irekieta, Ha, ah, ikusten eh, hor, eh, niretzat salbatzaria izan da izegoaz, eta berak hausten dizkit neuronoak, eta anzen ditut munduko mal, maleruski edo maleruski guziak. Uh mhm. -huh. Eta um, aizegoari esker gero bizia, biziari lotzen aiz berriz. zer dira bukaerako arrabatxoriek? Su artifiziala. Su artifiziala, ba, ba, baina dudan, Ba, hori da, ba, ba, gaizkigina da gaizki berba. ez dira, zerak, bak, zu urruinako bestetakoak, ah. astartekoak, grabatu nintuen. Ege hori? Ez, ez da gira. Gaur egun ez ez dira, ba, ba, egiazkoak dira, gero. Mm Eta kant, kantatu duzu? Eh, bai, Zenta hor, bai, zen hon gintzuten. Bai. <laughs> Zta kantu da itza ematen dut entzuleari kantatzeko, eta uh bai. -huh. bizia gertzen baita berriz. Nahi nuke, justu, eh, amets bat dut eh, diska honekin, ez dut pretentzio bat, eh, baina bat. Hola, berdin diska entzunez ere, pixkat gaizki delaik, sentitzen delaik, edo nekatua, edo burutik, ez dakit, morala gutxirekin edo li. Berdin diska entzunez, hola, sortzi kantu dira, bat lehenatik sortzi garrena arte, berdin bekio sentitzia hori izateka mm. sekolako ametsa. Bai, bai Zul, zulotik eh, ateratzen bai. laguntzen duen. Bai, bai, bai, bai, bai musika entzunez, denbora pixka hartuz, mm. nola, zeretik ez. Bai, eta esan dugu, eh, diska gaur, kasi osoki entzungo dugula, baina erosteko aukera ere badela azpimarratuko dugu, e, zelako banaketa egin duzu, eh? Euseiakoa, hemen inguruko ostatuak eta zera, e, bereziki baionako elkar, elkar dendan, biztan da. Eta gero hemen inguruan, ujuinako inguruko egietan eta txematen alda guztietan. Mm. Ah, justu, bai, kenio bat, hemen go inguruetan <laughs> diska honekin badela bonus bat ere bai, bonus bat. eta, bon, sorpresa bat da. Bai. Sekuran atxematen bat duzu, diska horrekin bonusa, be, bonus guzia zuentzat. <laughs> Inguru hauetan diozu, urruina, endaia bai. eta... Hori da, bai, bai, bai. Azkaine, Azkaine? ziburu dori mali lutzune eta ah, hemen bai. inguruan, bai. Mhm. Bonus hori deskubritzen utziko du beraz? Ah, ba, ba, hori ez da ipatzen ala, Ez, ez barkatu benen. Bire, <laughs> joan barko nahi, zikustera. <laughs> ah, gugua pizten du. Ah, bai, bai. Egun dira bakarrik, egun eh, egin nituen eh, nire eskutikiekin eh, ah. hola fabrikatu ditut, etxean. Eskulan bat beraz gainera. Bai. belarrientzat egina. Belarrientzat egina. Bai. Ba, mezua pasarazia geratzen dira oraindik, <laughs> ze udan hasi zinen, ez? E, salmenta inartzen. Bai, bai, bai, denak banatuak di izan dira. E, gero ikusi behar, eh, ez eh, Salduak izan, diren, baina denak banatuak, eunak, bai. Bonusak. bai. bai. Gero bestela, besteak ere, beste bai. diskak aurkitzen dira. Zenbat ale, orotara? Boste Bai. Uh Ba, entzungo aldugu azken aurreko kantua? Bai, planeta bat. Zenta eginon diska bat, egindu diska bat, eh, planeta bi. Bai. La natur nepa humen, eh, hori uh, interneten atsematen aldena bakarrik. Eta hemen engidut planeta bat, bereziki hor eh, diskantzeak ebiltzen uh, girelarik. Uh, bikoiztasun hortatik aterata, uh, bat egitea hori uh, esprimitzen dut pixkat, osotasun bat lortzen dela eh, aizegoari esker. <laughs> Planeta bi, planeta batera pasadata Planeta batera pasadata ah. Planeta batera pasadata ah. entzuten segituko nuke luzago inbartzenan. Abe, ah, bai, ja? <laughs> Na, plaz egiten du. Ba, nire du abiatu nintzen nire jo. Zaki, nire menen. ba, burura, <laughs> elgutara ere. Bai. Azken eh, pieza kutxunena izango da, segurenik entzungo duguna, dena den, e, ez dugu esan, baina webgune berri bat ere baduzu. Bai. Eus, eh, Hori da. E, estrenatu berri duzuna. Bai, bai, ma, Manuel Klerekin sortu duguna bereziki diska honentzat. Hor, atxematen aldira, be, lau azken diskak. Hau da garena, beraz, eh, berze, berze guziak eratxe maten aldira. Hori xanu.eus eta besteaz, eh, xanu bandkamp ere. Bandkamp ere. Bandkamp ere, eh, ba, maite dut nola egina den bandkamp ere, bizki pulita da eta bizki praktikoa mhm. Eta webguneak e, ze bide irekitzen dizu, hau da, e, diskako kantuak entzuteaz gain ere, zure berri mateko e, une aprobetsatuko duzu edo? Ez, ez, ez, informazio gutxi badan, nik ma, gero eh, hainberzea ipatzen dut diska eh, hitzetan eta kantuetan. <laughs> Askidea. ba, ez ez, ba, gero NBC, bo, ez dakit ez du, ez du, ez da gauzan hitzik beste hortika, hortikampo. <laughs> Ez dena konatzen dut kantuetan egerrateko dena salatzen dut. <laughs> Hortan, bego. Bala, seitzuli bat egin dugu sano, eta hor zaitugula, diska deskubritzen ari garela, era aipatuko nizuke, orain momentu hontan eh, zertan zabiltzen, e, eh, estudio bat duzunez, e, proiektu berriekin eskutartean? Bai, momentu honetan ari gira bai, beldiaren bigarren diska egiten. Bete-betean ari gira udauntan, eta bukatzekotan hor, ez uh, da egiten, pentsaz bukatu izanen dela. Plazaratu izanen dela. Bai, beste proiektu batzen artean, mm -hmm. benen bera da, beraren diska da proiektu nausia bai, niretzat momentu hontan, Atxeden taldearekin. Atxeden taldearekin, bai. Mhm. Hori da. Baian, eh, bera ere izaten dugun gurean, eta bere diska ere deskubritzeko aukera izango dugun, eta nik utziko izu bakean, eta azken kantu entzungu dugu, esan dugu berezienak utxunena izango dela zuretzat eh, pertsona bati, ez? Zuzendu baitzara, edo eskeni nahi izan baituzu pertsona bati kantu hau. Hori da, ze hor diskan, eh, ze eta... Oartzen algira, e, eh, bestakit, e, burua harinagoa dutala, aizegoa da aitzaki bat, jana laguntzaile bat da, baina hor haipatzenen bezala planeta bat azken kantu entzun dugun azken kantu untan, da bere burua ez hautzia, pixkat obekio albezin bat, e, eh, ongi izateko e, bere buruarekin, justuki, eta bestekin ere bai, eta horrek sortu du ebe e, ezagutza bat, eta bera da Anabel, eta hori ongi bukatzen da <laughs> pelikula amerikanoetan bezala. Bai. Bukaera polit batekin. Bai. Erromantikoa. Hori da. <laughs> ba, osongi izan, no? Eskertuko zaitut berriz ere ona urbildu izana, eta ean, e, ba, urtengo ikasturtean, beste kantuz kantu bat egiteko aukera duan zurekin ere? Xix. Bai? Bai, ah, ba, ba, plazerrikin, bai, bai, bai. Ba, deituko zaitut. Mi esker handi bat. Laizte Aio. Eta kozu dena zirela Nola egan zurizu zirela Hain gosho, hain maita garria hori da ein zuoch ein zuoch ein zuoch da jakin esasu hori sirela enita konsu denam sirela onacht esasu denam sirela ein hain maita garria hori da hain gozo hain maita garria hori da ez negarrik egin esnegak ikergin. Bizan beti berdin, aingo osotan. da. Ein Leon, ein Leon, ein Leon da. Ein Scheuch, ein Scheuch, ein Scheuch da. kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. kizuna.